Mira, dime, Ñengo. Estoy aquí fuerte hasta la muerte, cabrón. Yo le Dios todas las noches para que el día que yo me muera yo vaya para el cielo, porque si me caigo para el infierno yo le voy a quitar el crincha al diablo, cabrón. En el cielo está bien, en el infierno está el diablo, pero entre medio del cielo y el infierno estoy yo, bicho. Yo soy lo más cabrón en la isla de Roberto Clemente, cabrón. Tú no viste las noticias, cabrón. Nosotros somos intocables, Ñengo. Por ahí me para por Farro, los Illuminati, por ahí me daré. Para por ahí me Info. Tras madre, cabrón. Pero tú no me vas a olvidar. Tantos estos cabrones me quieren matar, pero tú me brincas encima de este bicho y yo te devoro como un animal. Yo sé que me quieren matar, pero después que yo tenga dinero para comprar pistolas y rifles con balas, yo voy a guerrear. En mi casa vivimos en guerra, rifles militares, yo le radio porque compro un 4-7. Ah, ah, ah. Yo me compro un 4-7. Para cosas en yo me compro un 4-7. Yo me compro un 4-7. Yo me compro un 4-7 y tengo un Honda sin malvete color vino. Pa' hacerle los mandados a la muerte. Ando tranquilo porque soy guerrero. Yo soy ligero y voy a estrujarte si no sacaste primero. Y cuando tire va a morirse el que no se agache. De sangre correrán los baches. Dicen es eh, a te Ya no cachamos octavo, cogimos la vida y los cachamos enteros. Solo puto y dinero, la fuleta en la mano y los peines enteros. Los carros por el trabajo y completo vestido de negro. Conectado en la isla Canarias, los rifles me llegan desde Yugoslavia. Ah. Estamos creciendo y controlamos el área porque ahora no tengo una cone, cabrón, tengo varias. Nosotros estamos conectados para allá arriba en New York. Y los vamos dando directo, cabrón, por calor. Aquí tenemos todas las cones. Dime tú quién pone la presión así como dar el bola Soldado en todas las posiciones, la corta con las extensiones. Ya tenemos todas las direcciones. Igual usted mejor que abandone. Con lo mío me monto para todas las misiones. Pa' que sepa que ahora no tengo miedo a morir. Un AK-47 y peinas de rifle. Te mueres si así. Después que me ponga pa' ti. Si quieres que rebanándome. Hay que sepa cabrón, no tengo miedo a morir. Un AK-47 y peinas de rifle. Tú mueres sí o sí. Después me pongo pa' ti. Yo me compro un 4-7 y una 27. Por si me quedo sin mala o se me tranca el fulete. Pa' borrarte la cara cuando el botón apriete. y como en Tic Real hasta la muerte, siempre fría. En mi vivimos en guerra, y militares. Le ruego Dios porque lo estoy ready para ti, tú sabes quién yo soy. Yo ando con Farru en un Rolls Royce, los juguetes y no son de KB Toys. Te pillamos y te los damos antes de que a tu mujer le envíe un voice. Como esto con el combo de 70. Yo soy lo más cabrón que nació para los 90. Me compro un 4-7 y una 40. Yo cargo un rosario bendecido y con todo eso el diablo me tienta. Más yo estoy regao como los me, me. Te enterramos y después tu mujer yo se lo me, me. Yo sé que estoy mal, que el cielo me condene. Pero esto es real hasta que en el infierno me queme. Hoy la retro 11 me la customizo y la pinto de roja con toda la sangre tuya que caiga en el piso. En guerra avisada nunca muere gente, por eso es que yo no aviso. Mi palabra pesa, yo no me retracto. Yo soy la nueva religión, la baby quiero un pacto. Con demonios yo no hablo, pero tengo su contacto. Marco el 666 en el pecho, sienten el impacto. cuando no tenía un carajo, las cosas estaban malas, no tenía ni un octavo. Gracias a Dios las cosas cambiaron todas esas putas que picharon. Me compré un 4-7 y le puse un botón. Cuatro son todos pulete de carbón, 15 con el caracol. Regala a Dios que no te pille con el de tambor. Que si lo prendo va a sentir del diablo el calentón. Pero dime acá, pero intocable, los iluminati. Yo estoy preso, no estoy muerto, cabrón. Puletazo con la 23. Yerlan en el 93. Me mató pa' tu canto de coco, te tranco la cara te la hago puré. con el hielo en la casa de cristal. 27 nos vamos a chotear. Me compré un 47, lo hice culeta y puta que quiere guerrear. Te mandamos caliente, 21 para el pecho Roberto Clemente. Te voy a prender el timbal en la cara, cabrón, al nombre de Puente. Se dejaron ver, ahora estos cabrones cantan como Manuel. Se dejaron ver, subiendo lo tuyo, aguanta En mi casa vivimos en guerra, rifle militar. Yo me compro un 4-7. Yo me compro un 4-7. Todas las closets fulete. Yo me compro un 4-7. Yo me compro un 4-7. Y a veces siento que la muerte está persiguiéndome, pero yo no voy a correr. Las cortas, los palos, los peines, yo me compré cuatro tambores ayer. Ustedes todos me traicionaron como a Jehová lo traicionó Lucifer. Y yo nunca voy a cambiar la lealtad de un hermano por una mujer. Mi hijo va a comer, y con el R fulete te vamos a coser. Las balas van a llover, pero yo tengo que ver a mi hijo crecer. Yo no me voy a esconder, si yo no soy intocable, pues traten a ver. El acá te va a morder, los muertos te están esperando, tú te vas a caer. Yo nunca me asusté, ellos me fantamearon y se los acosté mandé y me bajé. Y el palo en el pecho yo se lo espeté. Lo resucité y le prendí mi fuleta y volví lo maté. La vida se la quité y tirado como un zombie yo lo rescaté. Se vivimos en guerra, rifles militares. Yo le radio porque ninguno de los míos repare. Aquí todo el mundo se muere, nadie resucita. Cabrones quieren matarte pa' verte en una camisa. Yo me compro un 4-7. Yo me compro un 4 compro un 4-7. Para la closet fulete, yo me compro un 4-7. Yo me compro un 4-7. Real hasta la muerte, oíste cabrón. Real G for life hasta que me maten, voy a la del diablo. Real G for life, Lil Genius. Dímelo sin fo. Café, Eric, dígame ¿tú te acuerdas cuando Jordan se ganó los tres campeonatos y se tiró para 13 años que se fue a jugar y después para y se ganó los tres campeonatos? Esta mierda va a ser esa misma mierda cuando yo salga, la bicho, oíste, cabrón. Se va hasta la muerte y de puta.